كتشكا خدانا كتابة اینگی بحثي چه کریه يقولي باب من الشرك اراده الانسان بعمله الدنيا يقولي هر الشركية مروف رابط عملك صالح بكت عبادتك خده بكت او عبادت بخده بتنه دينا كرن مروف انياتا مروف اويد بس في عمله بكت بوچه بكت بو دنياي دم خود دنياي في والقري فرق افن كاكي بجمع وشبكي اولينيا رياي نوا فرقه افا مروف رابط في عمليت كت في عبادتك كت نرافید سمعت خود چکت نرافید خلق وی ببینید نه بزنان بید وی عملی کرد بس بونده دا خلق دا پارا و مال دنیای گرید. یعنی مروف اگر درابید چیت عبادت و عمل صالح و رب العالمين قوت يما بكت اوش درابيت كت دشته حجه دشته حجه وركنت حجه واجبات حجه همه دكت بس بو چی حج حجی نه هنده در عالم بجمرو وکه باشه و چو حجه نه بونده در عالم مدحید خوب بیب کرد نه نه بس بونده در چید بشت از چی ما حجه گه ناف حجه دا ده پاره که باش گهی من وقتی از چی ما بره و مال دنیا و تجارت اگه باش از کم بس بو هنده در چی ما حجه افی اف عبادتا اراد بعمله الدنیا افی وقتی چو ناف حجه بو حجه نه چو اکو وی عبادتی وی رکنی بکد وی اف مرو وی عبادت نیزی که رب العالمینی بید نه اف انیتا چود دلی دنیا بس بونه بشه چه چما حجه ده مال خو پیش رب کم مال خو پیزور کم یعن مرو و که دیا دراب چید خو كلية شريعة دخنيد خو فير علم شرعي ديكت يان هكا كليش نخنيد ده چي تا جيكي ونيا اوجد علم شرعي علم علمك درس دخنيد دي قرآن و دي سنة فانا بس اما وقت چي دخنيد نبو هنده چید وی علمای خنید کفیره شار زابید دین خوده شار زابید القرآن شار زابید سنت شار نیزی که خوده بید و گناه که بید بو وی هنده نه وی علمای دخینید وی که علم شرعی هم بو بودند دخینید و این داد سولا از صبح مملا و هم مگه گوه جیخو ناف مجلس همه خوشتره او خار نه همه جوانتره بو ملای دادنه صفت چه مگونده که زکات همو بومنن خانت خوشمو بومند اشتباهشمو بومند خب ناف ملاتیه تهوین کم افریکا ملاتیه مالک زود دست خوب اینم ده شم جیانکا خوش بخو ناف دنیای ده بمسریه اوی وقت چوی اف ریکا گرتی که ریکا علم شرعیه بو چی گرد؟ بس هند ده عالم چه ریب کرد؟ دنیای بخو پیولگید نه بهند ده چو انیتان دنیا که عالمت مدهد کرد نه بس اراده بعمله الدنیا اوی اف عمله کری اول و عمل عمل صالح بس به خودت و مروف کرده خوده مروف نزدیک خوده بید اوی بس به هنده دنیای و مال دنیای به خود یان جنا کرده حجابه حجاب کته و حجابه که شرعی و جلکه که شرعی ده کته بو چه دوی جلکه کته به هنده کو بجید والله و واجبه رب العالمین سر من واجب کری دا نزدیک خوده بم نه بو هنده بس به هنده ده کته ده وقت صبح اکتیت من خازید که باش بید بخوازید او دا ودا نبجا الله سفوره و کس مروفت خراب بيت بخازن يا دوی في کته همو بوشيه همو بوند دنیا دنياه همو بوند بس بشه دنیا دا دا ای که باش بید مخوازی بس بو بهنده ديكت چو این یاد دنیا که او واجبه که دا پینیزی که خوده بید حرام تبرج بو همه نیه بلند اوی کسی وی ویژنه اف عملی کری که حجابه بو خود نکریه بو دنیا کری به هندی ال چیه؟ اوش گناه های اولش یعنی اوش الوا گناه های اوید مازن اوش وا گناه های اوید بیت سبب هندی که مروف به رجا قیامت که مروف توبه نکرد، اف عمل مروفی کرد، چه فایده مروفی ندارد؟ و بالعکس ده مروف هیچ عذاب دانش چون رب عالمی ده بشت مروفی ورا اف ایک وا عمله بو عمل صالح بو که تو خوب نیزی که ممکی که اول نبود تا با خوب به نزدیکی من تا بس به هنده دا با خود چه پیوال گیری؟ بس به هنده دا با خود دنیا پیوال گیری یا مروف وکا قرآن دنگوی گله که خوشه درابط تجوید اخین درابط خوب قرآن برکه درابط بیت حافظ القرآن بس بو چیه؟ پیش سما دا بچم نافتا زیادا قرآن بخینم یا هر جایی که هبید قرآن بخینم و داخل برانبری هنده پارا بدتمن و رای که باشه بو هنده مالکه باش دیب دست خوب اینمو پیدا کن يعني همو كسن إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذي أف عملك عملك صالحة وعبادة رب العالمين رب كرريك بوچه بهندي دبخو دنيا جديد يا مرو فكي ديا دبني رابو چون سحكته اه، سحك نفي مروفي مروفك خوينا درك مروفك باشا مروفك دی قرآن چی دی سنت پیامبر چی صلی الله علیه و سلم دست خوب دین خوب گرتی دبینی هر پنج فرضه ها تمیز گفته ببینی ردین خوب برد دبینی دلنگوی دی شریعتی افتشته سر وی همو موافقی شریعتیه بس اوه هم میده کد بس بوچیه بجد والله وقت ناف دلی خود اوه هندی هم میده کد بس بو هندی هنده ده کد اسم رو وکی دین دارم هکه من هلو خو کرده اهل مزگفت و امر وید باش ده دلوان من واسوجید و ده هولوکاری من که دینه من چلی کن؟ دینه من دنبه یه اوی اراده بعمله الدنیا اوی اف شوره همو کری بس بو چی کرد؟ بس بو دنیا اکر یا مروف اگر دهید همو روژه دهید نویجا خو اسپیدل جماعت کرد همو روژه نویجا اسپیدل جماعت کرد بجنه تو بچی ها به نویج جماعت با خوده شتگو که باش تو هات که ایت نویزی خودت بی باشترین نویج با تو جماعت که اف نویج هن نویج از پیدیه دی بیشه در نه ولاز بو دنه نواتیم بس از مروه که دولمت دم از هاتیم چون من اگال بی پیغمبر بجی صلی الله علیه و سلم هر کسی که نویج از پیدی جماعت بکت فهو فی ذمت الله هاید بن پاراستن آخونه دو مولم بیت پاراستن یعنی بس بو هنده دهید این سری دنیا بس وقت تيتا مزقفته وتيت نواجه جماعاتي اسبيريت که بس اف انیت های، چون انیت دید باشني بس من بج من مالك زوري هاي ده مال من بيتا پاراستن یعنی یعنی یکی هاي ديسا دي خوباش که و دي دین خود دست خوب دین خود وگه بج بس دا هم بين پاراستن بچی بچيكت من الچاوا و چون انیت دیش ديشني که اف عمله وی که خوده بکد اف عبادته وی نزیک خدا بکد اف نیته چونینه نخوندک عبادتت شریعتی گوتی اما حکتا کرد دو چش دیگه هنتا یک تو دی نزیک خدا بی خدا اجر رجا قیامت اجر ولگری یا دو اجر چه گهیتا تا فایده دنیایش وکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیشتر صلات الرحم بشت گرخ صلات الرحم کرد یک اجره دی ولگی رجا قیامت یا دو اجر چه ولگری دنیا دا عمرتا دی زور بید و رزقتا دی زور بید بواسطه صلات الرحم هفی درسته چونگی پیغمبری خوی گوت یما بکن یه گوت بکن خدا و هر دوشتا حتی تو و هر دو انیتا بینی درسته اما تو انيتو اجر نئني وانيتو رب العالمين تنبيد بو في عمله همو بو چه بيد همو بو دنياي بيد اوه الوا گناحايا بو مروفي ديسا مروی هين حساب کرن و رجا قيامت مروی دي بيت عذاب دان چه دليل معايا سر بهن دي كافا جناحة والشرك و مروی دير كت رب العالمين مروفي نيزكنا كت هف آياتا آه، خدان كتاب إناي رحمة خدا لبيت كرب العالمين ما القرآن رد بيجيت من كان يريد الحياة الدنيا هر كسكه هر عبادتك بكات إن يتوي بس بو دنيا يبيت من كان يريد الحياة الدنيا هر كسكه يريد يعني دلوي دا وقت رابط عملك بكات بس بهون دبيت دا دنيا بخو بيوال جديد درابط نواجه كات بيش بس دا بما بارستن الشابه و دنیا که واجبه که رکن که رب العالمینی سر واجب کری و اجر ده اجره ورده فروج قیامت نه بس بونده بجده بین پاراسن از بجید خود چوا یا مروفه که درابید چیل حس کرد بخو ایک جنه که بدته و مروفه که بکی یه باش نیه دین وی یه باش نیه درابید حیام مگه خو باش کرد و ده خو این تدریک مرو وک باشه بس بون د عالم چه کرد؟ عالم ایکش چا خوب دتی که بدنا بیم رو مروی و پشتی این دنابید پشتی و وقت جن اینا او بخو اف نکاح و عقد و افشتا کرن چی دف سر گناه و سر خرابید خود یا فی وقت او مدت اف اف شوده کری و اف عبادته کرین همو بو چه کرین؟ همو بو دنیا من کان یورید الحیات الدنیا او کسی عبادتکی که بینید بس بهنده بوده دنیا بخو پیوال گرید و زینتها خوشی دنیای زینت ها جوانی دنیای دنیا خوب خوش کرد به جوان کرد نوفي إليهم اعمالهم فيها رب العالمين بيجت أمش تقصيرية قلباناك أو عمل أو كان كأف عمله بس بخده تيرا كان وبو خب رجع قيامات الله رب العالمين تكن او بو دنيا يتكات بيجت أمش دي دنيا چلكي دينوي نوفي یعنی یعنی كاملي دي عملوي جزاء عملوي خرا كيرا دينوي خرا الدنيا دينوي يعني یعنی مروفكي رابو خوی خب نادره که مروفه باشه مروفه که عبادت خودت کرد اما همو بونده بو دا دنیای دا خلق باراب داته دنیای دا خلق چاوه خوب داته دنیای دا خلق دینوی داته و هر اجتاکه او بو وهنده کرد طبعا بيشت امش دفي همه دينامي دا ده ول دل خلقي كان خلق شركات بارب داته خلق هوركاريا ويكات نوفی الیهم اعمالهم فیها هذه او عملوي كلي امش جزاوي هم دينامي الدنيا دا وهم فيها لا يبخسون طبعا مش قد شو هم تقصيرين وكان يبخسون يعني ينقصون يعني عمل واد شو نهاية تشي نهاية كيم كرن همو جزايا عمل دي كيري دينا به همو دي الدنيا دينا بي وهو مدفد ايمان داري الرب العالمين دفد افايا وقت امن فيجات كين وذكريت كين وصدقات كين وقرآن الخين وتوحيد ما وخدير كرن الشركة خدير كرن الجناحة خدير كرن البدعاء فانشته مروف ايمان دار وقت فيت كربوشت كرن برج قیامت اتیاد. به هند صحابه رازو بین آخدر بید اوه نویه وقتی روژه که ایکل صحابه که خودش تکه حلالش بو شریعتی بو حلال که بو شریعتی بو دانه بو وقتی اک بو هر در وی مدینهش بو هات الالی پیغمبری صلی الله علیه و سلم و چو جهاد گل پیغمبری دا صلی الله علیه و سلم وقتی او مال کافرا این جهاد دست بسرمان کفته و بیان غنیمه و هاتی تقسیم کردن سر بسرمانا تیده بو چونکه اویش جهاد کرد بو هنا في پیغمبری صلى الله عليه وسلم وقتی في شكوى ببري بو وی اعرابیه گوته من نوید گوته اول شرعا بوته درسته حلاله گوته پیغمبری صلی الله عليه وسلم گوته من وقتی از هاتین بصرمان ومن بيعت دهتا يعني من أحد دهتا كو أسهد دين خده بمدين دين اللي دهتا بلغا كم قلت من بو فهند نبو تأسناتي ما كو مقابل إسلام من مقابل جهاد من مقابل عبادة من تو مال دنيا بدم قلت من أفنية نبيه بوده این از هاتیم جهاد بکم از هاتیم گلتا دین خوده بلا بکم و دا تیرک بیت آن لیرام کبید و از بمرم برکا خوده بوده از بو فهنده هاتیم بس جا پشت اینگه پیغمبر بجی صلی الله علیه و اوی جهاد دست بکر و چون اف جهاده پشت اینگی وقتی چون اف جهاده اف مروه شهید بود اف صحابه پیغمبری صلی الله علیه علیه شهید بود و پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوده کابینه این وقتی این اولادی پیغمبری صلی الله علیه وسلم دید او جوی تبلا خو پیونای تیر خوال وی جای گفتی اوی تبلا خو پیونای برهند پیغمبری صلی الله علیه وسلم بوده صدق الله فصدقه اوی مروفه یه راز بود گر رب العالمینی این رب العالمینش یه راز بود گر او چه دید دلوی دای اوی مروفه دنیا نویا وی چد ویا آخرت ویا وقتی دنیا ده غنیمت بوده من نوید بوده از بوده هندناتی من بوده از هاتیم من ایمان اینای و از جهادت کم بود از هاتیم به هنده دا اجرکه که کیره بلگرم رجا قیامته همه به حشت بلگرم همه رجا قیامت رب العالمین بمن هل گرید بر هنده صحاباش راز بنا خدا بیده سحکه و اجرا خو و خیر اما اجرا عمل خو همول کیره آویای لال رب العالمین آویه چجارا نرا بینا و شوران بنابرای هنده بود دنیایت کن چگی مروی مسلمان چجارا اوه نوید اما اوه که که راد بید حقه اجرا وی عملت کرد همو دنیا داد بید اما بس بید کافرن کافری رب العالمین اگر شرکا باش بکد هاروکاری ایکی بکد صدقه که بکد صدات الرحم بکد ایکی دفنه رب العالمین همه کرده بید دنیا اما مروفی ایماندار هیویا به دنیا مروفی ایماندار همه کرد دا کیره ولده تبه دان ده حشته چونکی هر هندی وکی پیغمبری بودی صلی اللہ علیه وسلم هندی جداره که به حشته هبید خیرتر بود دنیای و اوش ناف دنیای ده همه چون اف دنیای و ناف دنیای ده همه ده چید هم اواد به حشت دا ده بومروفی میتوه جا پیغمبر رب العالمین قرآن ده بجید اوه عملی بکرد که صالح و عبادت خوده بکرد بو دنیای خود دنیای ده همه ده چره کرد همه ده ده تلی ده بی خوش کرد ده بی زور کرد همه ده ده تلی بس با ده رجا قیامت چله هید وشوی مروه هنده نویجه و هنده قرآن و ذكر ذکر و حج و عمره يذكرين همو ید کرین دا بهنده دنیا بدست خوبه مال دنیا بدست خوبه بینید بهنده دا دولمند ببید رب العالمین همه دیدته دی دولمند کرده مال دنیا بی همه دیدته بس با رجا قیامت دید چه شو حق نویجه و اجرا نویجه و یا روجه و یا صدقه و یا صلاة الرحم شيء ولا قلت رب العالمين أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار مش بس وانا بل اوه بزان که اوانا رجا قیامت چون یقت دانی خدا ایلا چیه هی؟ ایلا نارو بس آگر جهنمی هی خود مهمال پارزی چونکه وا کسانه او عملی کری بس بکه که کری بس مال دنیا کری دنیا دست خوبه بید و هنده ما هر ایکل ما واجب سر ما اوه هم انیتا خو وقتی هر عملی کت کن هنی ویانده نبین ونیا تو عمل صالح که ویانده بی والله دنیا بو من خوش ببید والله دنیا فکر با هم هر عبادتی کن وکی گله جرا مروی ها گال هندک مروفا با هم هر عبادتی کن او خود هر ما مصیبت و نخوشیات نید اما خود تو عبادت کی و همون برج قیامت هست مروف ایماندار همو عبادتی کن بو کره بر رجا قیامته بونده به حشت دست خوبه بینید به حشت عبادتی دست, دست مروی اما مروف رابط عمل صالح و عبادتی بکرد بس به هنده دنیا دست خواه بینید هفا پشتینگی هک همو اجرام رو ها تر دا اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار طبعا مش رجع قیامت اولا بس آگر جهنم هی وحبط ما صنعوا فيها وأو او شولت کرین او عمل كري او عبادت كري همو ده چه لهیت رجع قیامته حبط يعني زاله يعني همو ده چید نامینید یکتر رجع قیامته ننفجد بنيت ننرجيت بنيت روجیت بنيت نن زکاتت بینید بود چونکه اوه بود و رب العالمیش دنیای ده همو داوه رجا قیامت چوشته و نامین تبا هر وكي رب العالمين آتا كويداج بجد وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بجد آده چين ساح كينا وعملي أبي وكري هم دلش ليكين هم دلكين طوز نيكا طوزا كي تبدأ باي هوا ليدا بچی تو چنا منيد او عملي واش كري روز رجع قيامته چوية نابين نبا و وباطن ما كانوا يعملونه وأو الدنيا أو عمل أو كري هموية بطالة حبط أما في الآخرة وباطل أما في الدنيا يعني باطل يعني نهت قبيل كرن يعني بوشو عمل بو دنيا دنات يا قبيل كرن وقت تشنا لالي رب العالمين شو شرجا قيامتي همو ده چده همو ناميتو پیشتاوه بوا كوچو أجره والناغنبه همو سبب في چه بو؟ سبب وی چونکه او عمل بو خودی تیتا کرن او برجا قیامت تیتا کرن او بو که کرد؟ او بس بو دنیا كر بس بو هنده دا مال دنیای و خود دست خوبه بینن بس هنده دنیای دا خود دولمند کن بس بو هنده کرد بر هنده ربران بیش دوانه رجا قیامته چو اجر همه رجا قیامته خود دنیای دا تبه بی وفي صحيح نبی أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم تعیس عبد الدیناری یعنی بس الله عليه وسلم بجيت تعس يعني خاب و وهلك یعنی هلاک ده هلاک چید و خسار بید او مروه عبادت دیناری کرد و دینار وقت پیغمبری صلی الله علیه وسلم و وقت صحابت پیغمبری دینار او گوه هات یچه کرن الزیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجید ده خسار بید و هلاک چید او مروه عبادت دیناری کرد ایک هکه ما داشتف عبادت دیناری هتا کرن یان یه زیری یان یه زیوی اونا چی نویجه بود که اونا چی خوب اما چی داواته او مال دنیای و زیر و زیو و دینار و پاره و اوه تولی کرن که تا اینا نه رضا دین خوده تا او گرنگی ها داوانه تا ندا دین خوده اوه تا عبایت واکر او چشته او وقت خو اغلبه ترویه بر و تا دین خوده اهمال کرو تا و تا مروی ها تا پشخو اما مروی عبایت چید کرد؟ مروی عبایت دیناری و زیری و زیوی و پارات کرد بلا مروف نویجه بو نکد بلا مروف هوارا خوبو نبد بلا تو نچی سجوده بو بی بلا تو نچی دعا و دخوازه لیب کد چونکه شرط عبادت اونیه ایلا تو وانه بو کد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکو تیوا کس اوه هم و و هم مال دنیا بیتو و دین خود هلای اوه یکو تی عبادت چد کد عبادت دیناری کد تعیس عبد درهمی یه تی خسار بیتو هلاک چید اوه عبادت درهمش کد درهم چه تا تا چه کرن زیف وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیف بود تعيس عبد الخميصة في صلی بس عاصم و جد خسار بتو جد امر في عبادته جلکی کرد نوع جلكيك هبو يرجبو وخدت رج بو و خدت صورت دبون یه بقدر بو هندک همو خمو هدفه وهمو و همو چیه؟ همو جلكه همو جلکه جلکه جوان بيت یه اوتی کری ده قمیصه بن هر روز قمیصه گیب کته نوی دو روز سر قمیصه گیب کته نوی دو روز سر پانتورا گیب کته شلوار گیب کته ناوی چجورا او وی نه نهوتی کری بی وی نه نهوتی کری بس هم مخموی اوه جای هیمیر یه جن هم مو هم مخموی اوه به هند پیغمبر صلی اللہ علیه اولش اوش عبایت چد کد عبایت جلکه خود کرد و عبایت مظهر خود کرد. بس هماوی خماوی سر و گیانوی و جلکه ویه شو حسابش بچه کرد. چه حسابش به دین خود ناک حتی نوکش چجاره هم و خماوی نبیان ویجوی کنه ویجوی یا درسته یا درست نیه موافق سنت پیغمبری صلی الله علیه و سلم یا نه چیدی پیغمبر بجی صلی الله علیه و سلم صلو کما مونی و صلی بجی بیان نویجب کن وکی من نویج کری و اس نویج کم نه کیف خرابی نویجب کن چجاره هم و خماوی بس خماوی اوه که جلکوی یه عیبدار نبید جلکوی یه جوان بید یه اوتی کری بید همه روژه که جرکایی بکته یا روزه دو نوع جرکا بکته هنگی چی گاوا ناف خلکی ده هاتو چو و خلکی مدحیت بی کرونه و جرکه ته جوانا و قمیسه ته جوانا و کس وکی تاوتی ناکتو کس زحمت الوی منطقه وکی تابید بو جرکا هنگی کیف کیف آویه کیف کیف أو و هنگی دلالي أو بتر حمر جاك يدل خوش أو دلالي بر كيف وقت أف أخف نبوتنا جوتن أبى بيعمر بيجي صلى الله عليه وسلم في عبادات جد كات عبادات جد كيت كات يعني بدي تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة هر عمبر بجي صلى الله عليه وسلم ده هلاك جيد وده خسار بید او عبادت الخميلة اوش هندك اه، مفسره او شرحة في حديثه كري يقولي بحسي او نفين كن ومحفيرا او اترايقا وهندك وش يقولي اوش بحسي جلكيه بس او جلك او او سر بتود كيه يعني ويكي قميسه وكي هكا عادت ما و او مرفاني لكي دي كتبن و سر و يان سر قميسي دا چاكيتا عبايا بحثي وا به تو سر داد که يانش بحثي او مال تین راي خستن و راي خستنا مال يا جمع فير بيت دوشك بيت هشتك كان هم مخموا اوه ده لاجوی محفیره را کم پاون اکی دی بینن مدل بینما و ویش را و تیوی اوه به اوه لونه بی، و رنگ وی و سگل سیرامیکی و گل مرمری و گل پرده و گل اوه همه ایک بید همه هنگی خماوی و خوشوی همه هاتن در وقت بید اوه مالوی همه جوانی هات یا رای خستن همه شجا سحنا کده ونیا که عبادت وی و عمل وی و باشیت وی که موافقن گل قرآن و سنت موافقن گل سنت پیامبری صلی اللہ علیه وسلم، سلم دی دین خود نه نه نویجاوی بچیت عادیه روجیوی خلل و کمادی تبن عادیه قرآن نخنید عادیه بس محفیل بیه پیز بید اوی قبیل ناکد و قتل به بهنگی اکر روژه که میوان گوده میوان بوده هیت هنده خلاص وقتی نویجه بید وقتی نویجه نبید نویجه هنده پنج دقیقه ما نویجه چید او نویجه ناکد مهم ده چید ویده به گیسکی لگد بشه شرم اکر میوان آتن محفیل مده یک بید و نبی محفیل اینا بید اکیتی یا دانه بر میوان نخده دومه مکن اوه عبایت چه کرد؟ اوه عبایت خودنیه تو نکی و تأخیر کی بس بوند دو محفیر خوشه بکی جوان کی یان ریکوپیک کی بخاطر که بخاطر خالکی و دا سمعت خود ناف خالکی دا چی کی و یکی دیش لالی دینش لالی بی درجه دویه و پشتی هموش تکیده بلند پیغمبری صلی الله علیه وسلم میگوید، اوه همو چت کن؟ اوه همو عبادت وانت کن اوه همو یه عبادت پارات کن لالی پارا و مال دنیا زیر و زیف زیار و زیف اوه همه هدف همه معاصره همه لالوی همه گرنگتره یه هی جلکیویه یه هی سروبر مالاویه اوه همه پیغمبری صلی اللہ علیه گوتی عبادت تو بود که این اعطیه رضیه طبیعت و چیه؟ دمروف بزرگ، که الوانه و مروف عبد خوده پیش حکفانه و کسانه رب العالمین خوشی دای دنیای دا صحت دای مال دای در راضی بید و چه آخفنا ناکد؟ چی اولی الحمدلله حال من گلگه خوش ام لیکن، یعنی آخف تو دیکد و این لم یعطا سخیطا بس هکم و این لم یعطا سخیطا چی گفا رب العالمینی امتحان کر ابن دانه صحاتا ویلی والگد مالی ویلی والگد پیچی کت ویلی والگد پیچا کیم کرن حالوی نخوش کر مصیبت و نخوشی بواتن سخیطا سخیطا عن یه نرازیه ولی بش بوم برا ما چی کریه وما چه خرابی کریا اما نویجات کن اما قرآن خین اما ای و رمضان بروجی بین ونیا و رب العالمین هر مصیبت و نخوشی و عاجزی و خماده تما هین راضی الفا مصیبت اول باعتی وید وید ونیا یمنون علیک ان اسلمو خلای ورکو نویجا کهید کرد و قرآن خینید روجیت گرید اوه دیکتا منتک سر که منتک سر رب العالمین تیوی همو گفت رب العالمین دیدی لیب داته و دنیای دی حزاوی و دی هوای نفسوی برای و و او نزانه تشونیه که رب العالمین همو گاوه چی تی فعال ما یوریده اما چی جرا دنیای و جیان دنیای دی دل کسی نادته دی دل نه ایمانداری نه دی دل که داده یه کافری قد چو جرا رب العالمین همو او او حس کرد و او زانید دی, دی حس کرنا خود دنیای شد کرد ریفت بد و جیان و مخلوقاتنا همو گاوه رب العالمین دی حس مخو و او زانید که چه بمروی باشیت دهی او خوشیا مروف بیجید او خوشیا بمروی باشیا خرابیه بمروی برهنده دیگر جارغامی نادت تمروی ده ده تمروی او نخوشی بمروی چه دهی فایده دهی وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم طبعا مش قالك جراهم جو كرب شتكي اما او أو تشتين جو كرب بن او جو تشوت دهي خيريات هاي جارة هاي مروي كرب فقيرية بد رب العالمين مروي فقير كان بس وي فقيرية خير بو مرويات هاي رب العالمين ظاني هكا مروف دولمت كرد دي خراب بيت دي سره چيت وكي خنا منيت عبادة خده ناكد برهند رب العالمين دي هر مروي فقير كدا چه كي هر عبادة خده بكي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم قال جمر في قالش تشخوش بيت مروف حس کرد مروفی هبید مروف حس کرد مروفی بمینید تو زیده بید اما شر و خرابی مروفیاتی دهید بر هند رب العالمی ده چل مروفی کرد هکر رب العالمین اف عبد خوش به دلی ورگرید و و باشیه و دا پیچل نهید پی سره نچی تو و پی خراب نبید جا چی گوه مروفی هو خودید مروفی وقت رب العالمی دا مروفی نعمت و باشی مروفی راضیه وقت مروفی ورگرته بر مروفی نرازیه مروف قصد خلطت کرد و کفریه و نشکریه کرد هنگی برام روزاید مروف عبد خدینیه جان عبد دیناریه آن عبد درهمیه آن عبد الخمیسه آن عبد چیه قطیفه ايك الوانا عبد واجت الدنيا منو في بصرمان هر كسا كحس كبزانت كعبد خديا هذا بيعنبري صلى الله عليه وسلم ومأف قاعدة دانای داناي این إن أعطي و این لم يعطى سخط هكذا داي دي بید بيت يعني أخفتن بردبنا تقول يا راضي وشكرني أخذت کرد چی گفت رب العالمین مصیبتك و کو پیچه که و گلده چه لیه؟ سخطه یه نرازیه نموی گلوات کرد و شکایت کرد شکایت رب العالمین لالی کرد کرد لالی خلکی کرد و لالی مروفات کرد يعني چونکی مروف بسرمان مروف ایماندار شکایت خود به تلال رب العالمینی وقت مصیبتك و کو باید شکایت بجیان و خودم شکایت خود نلایده تو بو من حلک بخیر تو هارو کنیم بی اما اون مروف ها خودم نکرد درستی وعبادته تشتي دنيا بكت وقت رب العالمين مصيبتك بتيني دجراب تشي شكواتا شكوات الخدي كان لولي كي لولي رب العالمين هكي بجتب شكوات الخدي كان تشتي لولي خالكي بجت ما من شكر يا رب العالمين أبدا أمر نفيجد من برده وما شكر يا وفلان كاس يجي بشتي سحكي هر جناح هات كتو وزينة هات كتو رب العالمين هر مالي دته هر صحة دته يعني توی شکایت کیت کی شکایت رب العالمین ایت کی یعنی او حاشا مروف یکی دار کرد رب العالمین یعنی تو یک بجی رب العالمین نزانید مالی لک بکد نابید دتوی تیو دتمن یعنی حاشا مروف یا خود چیتر که داد نه رب العالمین او مروف نزانید بر هندش مروف بسرما چجارا او نابید چه بی بید او نابید آخفناوی بید و طبیعتی بی بید مروف یه نرازی بید الوا مصیبت و نخوشی او خود مروف بید نه بالعکس طبيعت مروف إيماندار أفاي هروكي بيعنبري صلى الله عليه وسلم بوتي عجبا لأمر المؤمنين إن أمره كله له خیره يوتي أم مروف إيماندار هم مشروعتوي بخير تنويسين بو وقته برفره وقته نعمته شكرينيا خدهت كد وقته مصيبته ونخوشيش چه هي لا يسخط بل يصبرو ناچی شکایت بکت و نرازی بیت و مصیبت خود بوینا ده چه صبر و تحمل ده بید. و یه راضیه و برندش پیغمبری صلی الله علیه و سلم هم گاوه چید گوتی الحمدلله هکا وقت برفره بو بشت الحمدلله و هکا وقت مصیبت و نخوشیه بو هر دا چی بشید الحمدلله على كل حالی همو حالته چه اکری؟ حمد خدا کردی و سپاسی خدا اکری سر وی حاله او دا چونکه اوزانی ربانی کامله چی را خرابی بو که نوید با عبد خو نوید همو باشی بود بید بس وی جاره باشی مروی ها چه دهی یا مصیبت دهی یا فقیری دهی یا دینداری دهی یا نخوشی دهی او چهتر مزاید مادم خدا بمن لیدرتیه و رب العالمین اف شوره اف قسمت بمن لیدرتیه تی بمر مروی راضی بید هنگی رب العالمین هنگی ده دلیت فرکت و خوشیا دلی دلیته بر هندش پیغمبر صلی الله علیه و با وقتی رب العالمین گوت ایک نعمتت مازن خدای گل پیامبری که صلی الله و سلم و کلی من نت سر پیامبری گویی ناف قرآن دا چه گویی گویی علم نشرح لک صدرت گویی ما چه داد ای محمد صلی الله علیه و سلم ما دلته فرکی شرح الصدر دل فرابین أما معاصرين نعمت رب العالمین العالمين ده تمروفي كتجال إيمان وتوحيد ده بشتي هندي أما معاصرين نعمت هکت تو يرازي ببوا جیان أما رب العالمين بتلاقتي بدلته أما معاصرين نعمت تا خودی توی وقت برفره شکرینیا خودت که وقت مصیبتش تا صبره هی و تحمله هی و تو کفرینی نکی هنگی بزان اوه مواصله نعمته که رب العالمین دلکی بداده داشت شکرینیا که بکد شکرینیا خوده بکد وقت برفره و صبر و تحمل شدید وقت نخوشیه تعیسه و انتکسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جارکایی دعا لیت کد بجید هلاغ بچید او هو و او عبد دنیا مال دنیا کرد و دینار و درهم و جلکات کرد و انتکسه انتکسه او کات مروفت یهاتی نخوشه و یهاتی پیچ پیچه برف چه بونه وشید کده ده چه بیته و دیمایی که نخوشه ویه جره کدی هم نخوشه که هاته بی مروفت که پرسی و یهاتی و که هاتی و یهات پیچ پیچه چه بیچه دیمایی که پرسی و جره کدی بر پرسی وی چه هاته و نی بوه اون یعنی انتکاسه و به به صلی الله علیه وسلم اف مرو وهو همو گاو دهو بید دهیت کده مصیبتک سر رابی رابی دهیت هنده بجد هنده خلاص اگه ده دین اخو و ایو معاش بید دین من ده خلاص بید ده مصیبتک آدی بوید ایکا معاصر ویده بوید دهویش هیت کل دهیت کل خلاص کد گین ده دیمایی که ایکا دیده بوید همو و بوید بو چون که اول چه ناکد؟ دنیا خود درسی ناکد تعیسه و انتکسه هم مجا بر عالمین اونا هو چلید کرد و عذاب داد و عقاب داد از دنیا ایده. و شی شیک فلن تقشه یعنی بس الله علیه و سلم دعا لید کرد اشتها که استر یک دستی دستی راچو یا پی راچو فلن تقشه یعنی نزانید خو استر یه میته یعنی هر مصیبت که سری بید نزانید حل کرد نزانید چه رک چه را سر بید بر هنده هم اوی مروی بینی قد مشکل بیا چه به چه سم نبید به هندش عمل بشت خو استر یک درسی را چید یا یعنی پی راب چید یه نا بینته و نزانید بچید وی استر یه چه کرد بینته داری، گر اجرا بکی بسر مروی شیاتی استر یک دسته تراچو هم دید تو لید گر یکا جویل که تو زانی یا تی را چید بس تو نشه بینی داری و تو بنا که بینه داره و تا یا زحمت آنها داره پیغمبر صلی الله بشت اوه عبادت دنیا بکد و مال دنیا بکد و یه راضی نبید وقت مصیبت ها بجید یهویه چو جارا نشد چره بکد نشد او مصیبت و او نخوش روی چهار سر کد و چهار سریه ببین کده طوبا لعبدین طوبا یعنی باشیه باشیه و بختوریه بمروفکی و عبدکی وندك بيجن طوبة بحسي بحشتها يعني بحش اون دک بجن طوبا او دارک البحشتها بنا بوا بفاكسها بس طوبة عام يعني خير وباشي وبختولية بوكيا لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله يعني صلى الله عليه وسلم بجد باشي ولي بوي عبدي أبي رابي هفساري هسبحو قرتي بس بو چه قرتي ورا قرتي المال بس بو جهادية بس بو هند دين خده ببلغة بكت أشعث يعني بس الله عليه وسلم بجد أشعث رأسه يعني برشوي هموع توزكيه بر هنده چون که همون ماندی جهاده و و بلافکرنا دینه خوده و مغبرتون قدماه و پرچاویا گرژه و پیدوی همو گاوه توسکینا بر جهاد نوچونا جهاده و بلافکرنا دینه خوده این کانه فی الحراستی کان فی الحراستی حتی بیج نوی وی بیج نهارتو حرسیا جیشه بسرمانه بگره وقتی جهادت کن تچید حراسیه گرید وإن كان في الساقة كان في الساقة اگر بیش نفی مروف ویش هنه تو دیمایی که جیشی وره بله، ساقه و مروف وقت دیمایی که جیشی دید همو گوه ایک دونه بیش تو دیمایی که جیشی وره بله. بودی بیشتر هک ایک خو بزر کرد تو بینیه و کف هک مروف وقت نخوش ببین رکه و مهاگان نبید تو هلو کریوی که بینیه و بله. هک دشمنی هندک جاسیز دیمه وره کربن تو زی خبری بگینیه ده جیش همو چید او پشت هنگیده چید زینا چید هفید بجنه ساقه. جا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجنه اف مروه اف عبده بس انیتاوی اوه چه کرد دین خوده علاقه کرد خوماندی کرد بو دین خوده اجا هر جیه که مازنوی بشته دشته انیتاوی اوه دین خوده بلاوه کرد بجنه هر حرسیه بده بجنه حرسی وره بردکی دشته بردکی هر اخیر جایشی وره اخیر جیشی وره هر آوه بی نبو ده چی دچی آوه بین هر خار نبو چه که هر خار چی خار نبو چه که هر تو هر فلان جی راوسته حتی هم تین دشته فلان جی. به هم الله علیه و اوه یه بختوره بو چونکی ناف وقتی هاتی نیتاوی بس چیه بلاف کرنا خوده خودیک نیتاوی اوه بس خودل خرازی کرد چجارا لالیوی چنیه خمازن کرنیه چجورا هم نیه نه اون از بشوره نه در من از فلان جنار این بخوره از فلان شونه ناکم رو وقت بو خوده بکرد و بو دینه خوده بکرد هند خلاص مادم این یه تاوی بو خوده هر جه که لیبید چیه؟ هر جه که لیبید او خیر دگه ایده و هر شرکات بیجنه او خیر و و هند هنده که دین خود بلاوا کد و نیت هنده که خوب تقوا کد او همون دیگه ایده چو جارا چه ناکد؟ جارا خوب مازن کد از ویجیه بم إلا تيغاز بشوريب كم رخصناك حفين جيافا إن يتوي همو صافينية بك همو صافينية برب العالمين إن استأذن لم يؤذن له يعني بس عاصم مش داف مروفا هكا بشي تجيكي دائرة حكمته نالي مروفا كده صلاة نالي مروف مالك ومازن بجنه درکی لدر بشته ورا فلان کسی آتی لم یادن لهو از نینا دنه به تجربو چون کس ناسی چون خونه اینا در کامرو و که ماس نه و نه اینا که عالم مدحت وی کرد نه اوی مروفه و نیا هندی شیعه یه چی کدی؟ یه خوبه شارتی هندی شیعه که ایکل کسا بیا، نه رابیه نیا خوبین تا که مروفه که عالم مدحت وی کرد و عالم بر رابطه و عالم واشورانه بکد نه، یه چوی او شورت کرین او عبادت کرین او عمل صالح کرین ما بین اوی که بیا؟ و بین اوی رب العالمین هندش پیغمبر شد بجی صلی الله علیه وسلم بجی رب العالمین کی عبد خوش دوید إن الله يحب العبد ال إيه؟ آفرين ونيا يعني التقي النقي الخفي والرواية كواتي الغني يقول يا عمر أو عبد رب العالمين يخوش تفيد ونيا يعني غني بي غني بشيء يعني خو محتاج خلكنا كات بس خو محتاج رب العالمين كات يتقوى بيت الخدية بترسيد جناح هناك يباكش بالنقي دلوية باكش بيت شرك وبدعة دجمناتی و کار ناف دلوی دانه بو کسکی و الخفی یه وشارتی بید هنا انتا داری و که عالم همو گوه بشت مولا بر راب و عالم مرحتوی بکرد و عالم واشتن بکرد چو عالم کس نراسید بر بشت این استعذن لم اذن لهو. اگر بشته مالک مروه که مازن و در خیلی داد دائره که هر ازنه نمه بشتن بلو بچید هم نناسید چون همون زانین اغلب جراهویه او جد مازن او جد مروف معظم لیو دست سلا ده سیدا همو که اغلب جرا ازناکی دن ازناکی دن کب ناسن وای مشهور بید اگر گوته فلان ملاهات فلان شیخات، فلان سید فلان آقاهات بگو دوش بلافيت کرم کرد یه تبر درکی بده بس اما هکی ناسید بش در عزب شوله بلا نهید هفش پیان بس آسان علیه اوه هم دکه باشی و بختوری بوا وقتی درکی ایکی لید دک بجنه بلا نهيتو أم ناسي وإن شفع لم يشفع هكا رابك بشتلالي مروفكيش بشتيا أزواتهم هيفيه بفلان كسب كم خيراخو أبي خريج بيتعين كم ونيا فلان جي فلان جي أبا حقي بيا يوم فلان كسي اف ظلمه ولی هاتیه کردن خیره خو فلان کسی ظالم ولگر نبر شفاعت و اینا یتقبیل کردن و کس چوب آخف نوینا داد و او هیویوینا یتقبیل کردن هنگی پیامبر صلی الله علیه و سلم یه چی گویی؟ یه گویی توبه لعبدین یه گویی بختوری بو که بو وی کسه برند مروه بسرمان شرنی بلا دنیای دا کس دنن ناسید کس بر تنه را بیتوه کس چه حسابا بوده نکد مهم تو سر که که حق بی او عبادت و او عملت که تو بو خده بکی اوه پیغمبری صلی اللہ علیه طوبا لعبدین اوه لال خده چنا؟ اوه نه لال رب العالمین قدرن اوه نه بحشت بو کسانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض رب العالمين بجد أو بحشت ما تشكري ما بس بكي أدناي بواكس أو چجرا خو كان نكن مازناتي نه چرک و چو درکت مازناتی ناف دلت وادا یدوکرینی نه همو گاوه چه لالی هاي همو قوة تواضع لالی هی همو گاوه خوشکاندن لالی هاي چو حسابا بو چنا كان بو آخفنت خلکی كان حسابا و گرنگيا و اهتماما و همو بو چیه همو بو عبادت رب العالمین همو بو عمل صالح همو بو دین خدای همو بو بین رب العالمین هنگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتی اوانه طوبا لعبدین و همو به مناصب دنیای و مروف دنیای دا ایکل وا کسا که درجت مازن هبن الا کین کس نبن الا کین کس نبن نخو مروف پیسر رای جناب حدیثش دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیار که اگر حس کن ایکی الوا کسبن که عبادت رب العالمین که هندی بشین چه بکن؟ هندی بشین بناهون هون که الوا کسبن که نه نبیت سبب هندونی امروش دخو تا تدریم هندی وشارتی بکد ما بین آخو رب العالمینی و هندی هدف آمروی و انیت آمروی رازبین آخوده بیت هنگی مروف دلالی رب العالمين قدر هون جدي بتأكل که ك بيعنبري قلت يا صلى الله لعبدین به طوبى و بختواری بختوري بواكسة رب العالمين مهما واكسة كتبت بختور بين دنيا وآخرته وحمال واكساش كات أبد بين أهل بحشت وأهل في الدوس الأعلى وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين